أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Pripala mi je čast što sam i to je najveće dobro koje me je moglo pogoditi na ovome svijetu, a svjedočim da ste i vi muslimani, samo se pobrinite da budete mumini. Zatim, draga moja braćo, zaista moramo biti realni. Ja imam običaj kazati, kada ima abdest ili kada ima vode, onda tejemom ne dolazi obzir. Pa nije realno da ja pored vašeg učitelja i pored našeg abdesta kojega moramo, ne smijemo te momiti, da ja govorim. Znamo da je tu naš uvaženi Hafiz počeo, ali eto, Allah dželle ala daje da je zemlja čista i da i ona nekad nam može potreba za neke stvari. Allah dželle ala kaže وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَ الْمُؤْمِنِينَ Opomeni nekoga ili spomeni jer će spominjanje koristiti muminima. Na početku želim da vam prenesem selame od naše braće koja su, nećemo kazati, u Bosni, nego širom vrućog Balkana, koja, alhamdulillah, iz dana u dan uviđaju da su sve probali i prohabali, da im ostaje da prohabaju i dobro probaju i sažvaču Islam, tu divnu vjeru koju Allah želevala da je objavio samo za Dunjaluk, niko ne bi imao pravo da živi po nekakvom drugačijem uređenju. I mi vidimo ovdje danas gdje sjedimo da upravo ovi narodi oni su naučili uvijek da kradu i da dopisuju svoje jeli, Biblije i Inđile i tako dalje, pa su ukrali i taj plemeniti šarijat, i sproveli ga u svom životu u dobrom dijelu, ali to na kraju pripisuju da je to iz njihovih glava, a da nije iz Allahove čitanke. Moramo znati da komšije koje su prohabale islama, to je Španija, sigurno su imali ostali dio Europe šta da ukradu iz te Španije pa su ukrali jeli, taj zakonik i napravili uređenje tako da kaže jedan mislioc koji je iz ovih krajeva ali je sada musliman kaže živio sam na zapadu ima islam, nema muslimana otišao sam među Arape imaju muslimani ali nema islama znači na zapadu se sprovodi islam a nema ljudi kriju, zato je kafir dobio riječ kafir, što skriva i prekriva tu istinu. A otišao sam, kaže, među Arape, imaju muslimani, ali nema islama, ne žive muslimani po islamu, nego se, jeli, ponose, ala izzatu Arab, ponos pripada Arapima, ili ponos pripada demokratiji, sekularizmu i takvim uređenjima. Zato kažem, hvala Allahu hvala koji je učinio da smo muslimani. I to je najveća blagodat koju možemo dobiti na ovom svijetu. Treba samo da se pobrinemo da još umremo kao muslimani. Imamo jednog neprijatelja koji želi da ne umremo takvo. On želi da mu budemo komšije i rekao je Allahu dželle da bi izzatik lagu jednahum ajma'in. Tako mi tvoje veličine klete se šetan i govori Allahu dželle tako mi tvoje veličine sve ću izavest Osim osim iskreni illa ibadake minhumul muhlasin. Osim oni iskreni robova koji su u svakom pogledu iskreni. Ovdje se koristi riječ muhlasin. Oni koji malo barataju s arabskim jezikom, trebalo da dođe muhlasin. Međutim, muhlasin znači iskren čovjek po svakom pitanju. I u namazu, i u drugim obredima, i u svom životu. Šta god radi, razumio riječ Allaha dželle inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Reci moj namaz, moji obredi, moj život i moja smrt su samo radi Allaha dželavala. Zato, draga braćo, pobrinimo se da ne budemo komšije ovome zakletom našem neprijatelju koji želi da ima što veći broj stanovnika u džehendam. Ono o čemu je pomeni jako bitno da govorimo nakon što nam je Allah dželavala dao uputu i što vidimo istinu i razlikujemo gdje je istina, a gdje je laž jeste, draga braću, da se obogatimo s tom uputom i natovarimo naše ahiretske rushake što više je dobra na ovome svijetu. Oto da nas interesuje vrijeme. Kako musliman vjernik da na najbolji način iskoristi to vrijeme? Eto, alhamdulillah, mi sad imamo uputu, imamo knjige, imamo ulemu, imamo mnoga predznanja, mnoga dobra, međutim, kako to poredat i kako to na najbolji način iskoristiti. Zato ćemo mi uz Allahu dželevala pomoć u nekoliko znači predavanja objasniti praktično u što je dozvoljeno koristiti vrijeme i trošiti ga i navješimo zato 30 momenata u kojima je vrijeme dozvoljeno trošiti. Pa ako Bog da nakon toga, ako neko nađe nekakvog slobodnog vremena, ima izun od mene da ga troši tamo. Ali ako Bog da, pošto ima 30 momenata gdje je dozvoljeno, a 24 sata imamo jel, vremena, pa ako se mognemo uklopiti, ako boda, moćemo, jer Allah daje da se bereket dobro iskoristi. Zaista, braćo, vrijeme i život čovjeka je skup momenata, skup sahata, dana, mjeseci i godina, kako bi čovjek imao veliku priliku, kao što kažemo, da sakupi što više dijela i natrpa u ahiretski rushak i ponese prema onome svijetu pa sa tim rushakom ili ide u džennet, Allaha molim da budemo stanovnici od njega i u njemu, ili ide u džehennem, da nas Allah žele sačuva džehennema. Da je vrijeme, braćo, velika stvar, najveći je dokaz i to da se Allah žele kune vremenom. A Allah žele je savršen i ništa mu nije beznačajno. I kad nešto spominje, onda je to kod njega veliko, a mi znamo da se Allah žele kune vremenom. Pa kaže, tako mi vremena, vola asr, tako mi vremena, a što kaže imam Šafija, da je ova samo sura objavljena, muslimanima bila bi im dovoljna kao putokaz, jeli, da znaju šta trebaju raditi, gdje smiju vrijeme gubiti. Ne bi bila dovoljna kao šarijat da nam riješi mnoge dunjaluške jeli, probleme i mesele, međutim, bila bi dovoljna kao uputa šta treba raditi i gdje treba vrijeme činiti i gubiti. Allah dželle ima pravo, braću, da se kune vremenom, i to je njemu, jeli, dozvoljeno što nije slučaj sa nama. Mi se ne smijemo klesti stvorenjima, nego se moramo klesti, jeli, stvoriteljem Allahom dželjavala. Pa Allah kaže, tako mi vremena, vola asri innel Tako mi vremena, svi ljudi u osnovi gupe, svi ljudi propadaju, a Allah dželjavala uvijek ostavlja izuzetak. Pa kaže, illa ledina amenu, u aminu salihat, wa bil haq, wa sadr. Samo neće propasti izgubiti, pa i vrijeme i sve ostale stvari, oni koji vjeruju, znači gube vrijeme tu. Kada bi čovjek samo vjerao, vjerovao, li onim mehanizmom da srcem to svjedoči da je to vjera i da jezikom to potvrđuje, bilo bi pored toga puno slobodnog vremena. Pa Allah dželle traži dobra djela. u amilu salihat. Da bi se potvrdila ta vjera kolika je, evo drugog polja će se snije trošiti vrijeme, a to je činjenje dobri djela. I pored toga, kada bi čovjek bio musliman samo dobar za sebe, opet bi imao puno slobodnog vremena. Ne bi znao šta bi sa njim radio. Zato, treća stvar gdje gubimo vrijeme, votava sobil haq. Drugima naređujemo i preporučujemo da troše vrijeme u istinu. Da troše vrijeme tražeći Allahu žele ala zadovoljstvo, to jeste prva vjera, zatim dobra djela. I na kraju saburamo na svemu tome i to je jedan vid ibadeta u kojem je dozvoljeno u kojem je dozvoljeno da se gubi, da se gubi vrijeme. Kaže Ibn Qayyim, rahmetullah kaže, život je poput drveta, čiji su ogranci mjeseci koje čovjek živi, a dani krošnja, a sati njegovi listovi, a vrijeme njegovi plodovi. Pa čije vrijeme bude trošeno, da bude pokoran Allahu dželle plodovi tog drveta bit će prijatni i ukusni a čije vrijeme bude trošeno u griješenje prema Allahu Đalla njegovi će plodovi biti neugodni, gorki. Takav je, jel, slučaj sa čovjekom na sudnjeme danu. To je onaj rushak o kojem govorimo. Znači, ako čovjek bude vrijeme iskorištavao dobre stvari, ako Bog da, bit će mu dobro i na sudnjeme danu. Rekao je Hasan al-Basri, koga ovo zadnje vrijeme puno spominju, a zbog čega ga to puno spominju? Kažu da je Hasan al Basri toliko bio lijep, ali ljepotom imana. Znači ljepotom, poput ljepote Rasula sallallahu alaihi veselam, poslanikova ljepota je bila ljepota imana, ljepota koja ne zavodi, kao što je bio Jusuf alaihi selam, njegova ljepota je bila zavodnička i znamo šta su jeli, žene kada bi ga vidjele, šta su jeli, učiniti u svojih vena i tako dalje. Tako Hasan al-Basri je bio lijep od imana, pa kažu kada bi iđi pijacom sve stani. A mi znamo da trgovca je teško, jeli, nagovoriti da potegne ručnu i da malo odmori, jer to je prilika. To je prilika gdje se zarađuje. Zato Allah dželle kad govori u Kur'anu puno spominje trgovinu. Jer tu je čovjek čim dobi, proda odmah je bolji. Ne treba čekati, hoće dobro, jer treba duboko uzorat. Šta je s volovima? Ima li žita? Hoće li se, jeli, vrana navad na kukuruze i tako dalje? Odmah je bolji. Pa zato Hasan al-Basri je imao običaj da ode na tu pjecu svojim imanom da ljudi vide šta je ljepota, šta je odijelo Islama i svi bi stani. Pa kaže taj plemeniti Tabin Hasan al-Basri o, sin, o sin Ademov, dani su gosti tvoji, pa se prema gostima svojim lijepo obhodi. Ako se budeš lijepo obhodio prema njima, bit ćeš pohvaljen i na velikom stepenu. A ako se budeš ružno ponio prema njima, bit ćeš potisnut i ponižen. Znači vrijeme koje je pred nama, to je vrijeme kao gost koji nam dođe. A kod nas je običaj da se kaže ne trebaš ni plaho ništa iznositi. Lijepa riječ je najbitnija i ona je najveće Kostoprinstvo koje se nudi jednom čovjeku. E tako i mi lijepo treba da se obhodimo prema vremenu koje nam dolazi. Zato ćemo se, braćo, složiti da nakon vjere u Allaha dželevala ono što je najveći imetak muslimana na Dunjaluku jeste, braćo, vrijeme. Jeste vrijeme. Zato je ulema znala kazati kamo sreće da možemo kupiti od onih koji gube vrijeme, njihovo slobodno vrijeme. Kamo sreće da možemo kupiti vrijeme kada vide ljude kako provode sate i dane i godine u svom jeli, iživljavanju, u svom jeli, životu koji nema nikakvog smisla, a oni traže priliku da urade koje je dobro. Zato Ibn Tejmije, Ibn Tejmije, rahmetullahi alaih, šehul Islam, bi uvijek znao kazati kada ga upitaju što se ne ženiš, šeh, kaže čim nađe vremena. Čim ja nađem vremena, odmah ću se ja oženiti. Kod nas bi kazali prvo žena, pa onda, jel, šta stigne? Pola vjere prvo lovit, pa onda za ostalu se polovinu lako, jel? Pa su govorili, Ulema za njega kaže, Ibn Tejm je imao desetero djece, a nije imao ženu. Jedno dijete mu bilo znanje, jedno dijete mu bila dava, jedno dijete bilo džihad, jedno dijete fetve i tako dalje. Tako da jednostavno uvijek govori, čim nađe vremena, odmah se odmah ću se ženiti. Pa stoga, vraću kada pogledamo sele, vidjet ćemo da su oni maksimalno vodili računa da iskoriste vrijeme u pokornost Allahu Đelešanu. I njihova minuta je bila vrijedna, vrednija od svega Dunjaluka, jer se to ne može platiti nikakvim ni dirhemima, ni, dira, ni dinarima. Zato su znali, kada primijete da je tvrd kruh ili hljeb, kako god hoćete da kažemo, bitno je da ga ima, je tako? Izbjegavali bi znači tvrd hljeb jer su govorili što jedemo tvrd hljeb možemo proučiti 50 ajeta. Tako je govorio jedan od selefa po imenu Davud je On bi govori, kaže, ako bi jeo tvrd hljeb, to bi mi usporilo da proučim 50 ajeta. To je jedan od lijepi primjera kako su naši jeli, časni predsjed držali do vremena i vodili računa do Evo nas opet kod Hasana Al-Basri koji kaže ja sam sreo narod koji je više vodio računa do vremena i više vrednovao vrijeme nego što vi vodite računa i čuvate vaše dirheme i vaše dinare. Doista nam je otkrio Hasan al-Basri naše stanje i vidimo kada je u pitanju novčanik, često te šetanje u namazu trzne, veli, a gdje novčanik? Pa si ti popaš, pa vidiš da je on namjestio ali želi šeta da se i u namazu sa tebom poigrava. A kamo li van namaza? Jeli? Zato kada su, kada je došao u čovjek Ebu Hanif i kaže mu šeh, zakopao sam zlato, ne mogu nikako da ga nađem. Pa veli mu Ebu Hanifa, ili klanjaj sto rekiata na file, pa poslije toga ako Bog da nađeš On je samo, ni dva nije završio, dolazi Ebu Hanifi i donosi svoj, svoj metak, jel, svoj čup koji je bio zaboravio gdje ga je zakopao. Jer šeitan će ti sav dunja da samo nemoj klanjati. Nemoj i badet. Jer on ne voli da čovjek bude bogatiji u ženetu od njega. A kaže ima, kaže Ibn Mesud, ashab radijallahu ta'ala anhu, ništa, ni zbog čega se više nisam kajao, nego kada mi prođe dan u kojem je sunce se rađa, a ja u tom danu budem, jeli, u manjku kada su u pitanju moja dobra djela. Pogledajte, on ne kaže, ja se kajem za dan koji me nakon prođe bez ičega, nego kaže, kajem se za dan u kojem je ne upotpuni sve ono što mogu uzeti od dobrih dijela u tom danu. I još jedna lijepa priča o tri imama koji su krenuli na hađ. Imam Ahmed, imam Šafija i Jahija ibn Ma'in. Pa su negdje u putu rekli da odmorimo malo i da provedemo noć u odmoru kako bi sutradan mogli da prijeđemo k odmorni i da obavimo jeli, omru prije hađa. Pa su u toj noći provodili noć u odmaranju, a ujutru nakon sabaha sjeli su i svaki od njih je počeo da govori o čemu je proveo noć. Pa kaže imam šafija, ja sam onako odmarajući uspio da razriješim i olakšam muslimanima za stotinu mesela nakon kroz svoj odmor, jel, ja sam uspio, a putuju pješki, da stotinu mesela olaša muslimanima da znaju kako treba Allaha žele ala obožavati. Kaže Jahja ibn Ma'in, ja sam, kaže, isto tako odmarajući se, pronašao stotinu lažnih hadisa i na taj način olašao muslimanima da skinu ljagu sa Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve Onako kroz odmor, jel? A kaže imam Ahmed, eto kad ste već počeli da govorite šta ste uradili toj noći, i ja sam, kaže, nakon kroz odmor klanjao dva rekata na file i na njima proučio čitav Kur'an. Draga braća, mi kad sad ovo govorimo, šeitan kolan kaže, to je nemoguće. Ima jedan primjer kako ćemo to bolje razumjeti. Među nama ima vjerovatno braće koja malo bolje uče Kur'an i ona koja je slabije, oni koji tek, jeli, ovaj, su, ko što mi kažemo tamo kod mene u krajini, superaši. Znači, još uvijek super uči. Čovjek koji počne da gleda u harfove i vidi brata koji dobro uči, odma se preda, mnogi tako jeli postupe i kaže ja nikad nako ne mogu učiti. Njega Allah stvorio onako sa težvidom, sa, sa tankim jezikom, mora da prelomi jezik, jednostavno, ja ne mogu. I odmah se preda. Međutim, nije ni, ni upustio se nimalo u bitku, odmah se predao. E tako i mi sada, kada znamo svoj hal, koji nimalo nije zavidan, molim Allah da nam ga popravi, i kada čujemo ovakve primjere, onda je teško to, je li ono, slatko prihvatiti i kazati doista je to tako bilo. A moramo to uzeti kao pouka i kao stvarnost, jer je to bila ulema koja isto imala Kur'an kao i mi. Imala, je li, život poslanika sallallahu alaihi veseleme, možda da mi imamo još veći način i lakši modus, jel, da bolje i lakše možemo da dođemo i da do samog Kur'ana i do samih zbirki, jer danas, alhamdulillah, ova tehnika je još jedan dokaz protiv nas u sudnjeme danu, da nam je vjera olakšana, samo je treba prihvatiti, nudi se džabe, a opet ljudi kupuju nešto što je zabluda, a neće ono što Allah nudi džabe svim ljudima. Zato, draga braću, kada smo kod ovakvih primjera, onda moramo postaviti sebi pitanje šta je sa našim halom, kako mi želimo da se smiješamo s ovim ljudima i uđemo u džennet. Ako ne, da idemo istim putem kojim su oni kročili. Jer jedan je put, jedna je, jedna je uputa, nema razlike. Kada bi prihvatili da ima nekakva razlika između nas i ni, onda bi to bilo ljaga na Kur'an. Onda bi to bilo, jeli, jedan od dokaza da ova vjera nije do sudnjega dana. Što znači ova vjera paše u svakom vremenu, samo je problem što su ljudi nakaradni i što sebi ne žele sebi ne žele dobro. Došao je čovjek Allahom poslaniku sallallahu alaihi i rekao mu, o Allahom poslaniče, ko su najbolji ljudi? Kaže poslanik sallallahu alaihi selleme men tale umruhu wa hasune amem. Najbolji ljudi su oni kojima se oduži život, a uljepšaju djela. To su najbolji ljudi. Allah ga jest, iskušao ga Allah Žešanu, dugo živi, ali on samo što više dobrih dijela i gleda da ta dijela budu što ljepša i jeli, sređenija da bi kad dođe pred Allaha Žalšanu bilo što više od toga primljeno. A zatim je upitao ko su najgori ljudi o Allahu poslaniće kaže men tala umruhu vasaja amelu kome se oduži život a djela mu budu naopaka ili ružna ili djela mu ne budu jeli, na nivou kako treba djela kojima je Allah dželle zadovoljan. Dragi moji brate, koliko god ti živio, 70 ili 80 ili više od toga, bit će na kraju ona nejedna priča, na jedna vrata ušao, a na druga izašao. Međutim, ti 70 godina ima puno, on ima i godina, a kamoli minuta, a kamoli mjeseci, kamoli dana. I to treba iskoristiti, jer doće dan koji traje 50.000 godina, a to je sudni dan kada će samo oni koji se budu dobro umorili na dunjaluku u dobrim stvarima biti na neki način u hladu kada ne bude drugog hlada i biti na neki način za Allahovu pomoć već na domaku dženneta i spasa kojega Allah Želešanu priprema dobrim robojima Zato, draga moja braću idemo praktično pa kažemo prva stvar u koju je dozvoljeno gubiti vrijeme je Allahova knjiga, je Allahova čitanka, Uputa koju je Allah dželle objavio svojim robojima. Uputa koja vodi jedinom ispravnom putu, a to je Allahu dželle knjiga Kur'an. Zato draga braćo kada smo kod Kur'ana ne možemo a da ne kritikujemo sebe. Što se tiče Kur'ana možemo se slobodno složiti da nam se može pripisati jedno kao skupine neslanje kada je u pitanju Allahova čitanka. Tako mi Allaha imamo pravu knjigu u koju nema sumnje, sam Kur'an kaže, što znači Allah dželle nam je naredio da je moramo učiti. I kada je već učimo, moramo je ispravno učiti. Kur'an Kur'ane tartila. Učite Kur'an pravilno, po težvidu, ispravno. Znači nije dobrovoljno da čovjek uči ispravno Kur'an. Znači svaki čovjek mora da uči Kur'an onako kako ga je učio Allahu poslanik sallallahu alejhi da se trudi i da troši maksimum kako bi usavršio učenje Kur'ana, učenje Allahove knjige Đelevala. A pogotovo kada je u pitanju, braćo, učenje te knjige na pamet. Jer onaj insan koji se druži puno sa Kur'anom, on nema vremena za druge stvari. Jer je čovjek takav, kao što kaže imam šafija, vrijeme je sablja s kojom ti zasjecaš ili ona tebe sjeće. I doista je tako. Upitaš brata, gdje si, što te nema? Kaže, nemam vremena. Razumijemo mi, vrijeme ga lapilo. Pojelo ga vrijeme. A vidimo brata koji radi hajli stvari. Uvijek nađe novi hajr, jer ga Allah potpomaže. Pogledajmo Ebu Bekra, braću. Ono jutro kada je ustao Ebu, kad je ustao Omer radijallahu ta'ala anhu i vidi na sabahu nema Ebu Bekra. Znači treba on da bude imam, pa njemu na jednu ruku s jedne strane drago, veli sad meni prilika, jer on čitav život želi da pretekne Ebu Bekra u dobrim djelima. Pa on odmah nakon sabaha žuri pod onaj šator da vidi ima li ona familija šehidska potrebe da joj podmiri hranom i ostalim potrebštinama. Pa kada dolazi tamo, kaže ona stara nena, kaže tako bi Allah nama je jutros bio čovjek koji stalno dolazi. Izlazi, Ebu, izlazi Omer radi Allahu ta'ala anhu iz šatora, a sahabi pronose vijest da je umro Emiru mu'minin Ebu Bekr radi Allahu ta'ala anhu. Allah u zadnjim momentima ga je, ga je potpomogao da uradi novo dobro, da učini novo dobro i da umre u dobru. To je onaj koji upravlja, to je onaj koji upravlja sam, koji upravlja svojim nefsom uz Allahovu pomoć. A ako se prepusti nefs da on komanduje, onda čovjek ode ispod nivova životinje kao što Allah dželle kaže kel an'am Oni su kao stoka i gori od stoke. I doista ima danas ljudi koji su gori od stoke. I to mi vidimo i to nije današnja naša tema o kojoj želimo da govorimo. Zato kada je pitao poslanik sallallahu alejhi ve Ebu Bekra, kada klanjaš vitre o Ebu Bekr? Kaže, kada pođem spavat. Kaže, ideš na sigurno. A pita Omera, kada klanjaš vitre? Kaže, u zadnjoj trećini noći. Kaže, Omere, ti komanduješ sebi. Mi znamo da se šetan bojao. A zreti Omera bježao ovaj od njega. Što ne znači i ovaj dokaz, ne znači da je Omer bio bolji od Ebu Bekra, jer je vitr namaz i nakon na fila. Ali vidimo da Allah žele potpomaže one koji žele hajr i uvijek imaju snage da odu iz jednog dobra u drugo dobro. Zato čovjek koji čini dobro, to dobro mora proizvesti novo dobro. Zato kaže Ulema čovjek koji posti pa nakon Ramazan ne bude bolji, znači nije mu, to je jedan od znakova da mu nije Ramazan primjer. Čovjek koji obavi hađ, pa nakon hađa, ne da bude isti, nego mora biti bolji. To je jedan od znakova da mu dotični ibadet. Allah najbolje zna nije kabulje. Tako je svaka stvar. Zato, draga moja braćo, evo nas ovdje, kada bi samo našeg hafiza zasponili malo, pitanje možemo mi pola Korana, nas ovoliko. Nas ovoliko, pola Allahove knjige da pokušamo skupiti. Ja se odmah predajem, a vjerovatno i vi niste hrabri i od mene kada je u tom pogledu pitanje. Što je dokaz da moramo, i ja tu predlažem, a i ovaj šeh koji govori ovi 30 jeli, prilika u kojima je dozvoljeno koristi vrijeme, kaže čovjek musliman, ne bi smio da prođe dan, a da jedan sahat ne odvoji za Kur'an. I jedan sahat u 24 sata mora biti za Kur'an. Neću kazati u jednom intervalu, pošto vi ovdje imate išetam danka poprilično skučen život, ubrzan, težak. Nalazite se među ljudima koji ne priznaju Allaha, koji su navijeni kao, sad, ali može u više intervala. Bitno je da čovjek kaže sebi i svome nepsu, e neću leći dok jedan sad ne budem sračunao da sam danas potrošio učenjem Kur'ana. Pa onaj ko uči lijepo Kur'an, to mu je prilika da više od za prouči. I na taj način, makar, jeli, mjesečno bude jeli, hatim Kur'ana, ne završi Kur'an. Jer znamo da dobar dio uleme kaže ko ne prouči Kur'an nakon 40 dana smatra se da spada u skupinu ljudi koja izbjegava Kur'an. Zato kaže hadis za čovjek koji ne uči Kur'an je poput datule. Nema okusa da ga ne probaš. Znači ima u njemu hajra, ima u tom momentu dobra, ali on ne daje nikakve signale, nema mirisa u njemu. A čovjek koji uči Kur'an je poput da kažemo naranđe, jer ona voćka koja se spominje u hadisu, po meni ovaj nema je kod nas, znači da ima i miris, a da ima, a da ima i okus. Ovdje se postavlja pitanje, neki kažu, dobro, ne znamo da učimo Kur'an. Postavlja se pitanje, imamo pravo da kažemo ne znamo, ali eto, ako ne znamo, ima prevod, Ima prevod, jako je bitno da znamo šta učimo. I pored toga, kad znamo da čitamo Kur'an, opet mora da znamo o čemu se to radi. Da ne bude ko što dolazi i mene čovjek i kaže zamisli tamo neki pulan nadio svom, svom sinu Ilijas. Nego ti vjerovatno nikad nisi Kur'an u prevodu pročito Kaže, Vlaško ime, zamisli nadio svom sinu. On misli da je Ilijas Vlaško ime. Neko ko povoda prevod Kur'ana pročitaj, pa će ti biti jasno da je Ilijas bio poslanik, a ne vla. A on to, jeli, onda od Ilija i tako dalje, to je dokaz koliko su ljudi, jeli, nezalice koliko se udaljili od tog, od tog Kur'ana. Zato, draga moja Braću, ovo je znači praktično. Ima li da se ne slaže? Ako ima neko bolji prijedlog, nek povede i mene sa sobom. Znači, najmanje u čemu bi trebali da provedemo 24 sata jeste sat vremena učenju Kur'ana. Pa se neće desiti nakon toga da nakon četiri godine brat lijepo izgleda, dobra mu fasada, međutim, ne zna da uči Kur'an. Kaže jedan brat, gunu šemu mihrab, dobro je, pa je bila i kindija. Ne do Allah da je bio akšan Jel? A on, oni ga skontali u džami, jel ljudi, Oni je pobožni, ima bradu, veli pobožan čovjek, vjerovatno, uzo, jel, onaj žestoki islam, znači mora, kad je spreman da pogine, mora biti spreman, jel, da dobro uči Kur'an. Zato, braćo, moramo, moramo to ako Bog da naći ko sebe i u tome trošiti jedan sat, ako more više, da ga Allah žele da vala potpomogne. Druga stvar, braću u čemu je dozvoljeno gubljenje vremena, jeste traženje šarijinskog znanja. Jeste, braću, traženje šarijinskog znanja. Allah u to spominje na mnogo mjesta. Innema jahša Allahe min ulema. Zaista se Allaha najviše boje od ljudi ko ulema. Jer ona najbolje zna ko je Allah. Zato Allah Đelešanu ređe poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kaže fa'alem ennehu la ilaha illallah. Znaj, nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu. Zato poslanik ali sam nije rekao gospodaru povećaj mi broj žena, povećaj mi broj deva, broj ovoga ili onoga, nego je rekao okurab rabbi zidnja ilma. Gospodaru povećaj mi znanje, jer meni znanje treba. To je ono što je dobro i na dunjalu i na hiratu. A ovo ostalo je prolazno i to su jeli, stvari koje su nebitne na odnosu znanja koje je dobro i za čovjeka i za dunjalu i za društvo i tako dalje. Poslanik Ali Salatu nam kaže Talebula ilmi ala kulli muslim. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. Znači nema tu izuzetaka. Ovdje želimo braća da pojasnimo neke stvari. Mnoga braća misle kad govorimo o znanju da to treba čovjek da se rodi pa da završi medresu, pa da ode u Medinu. Alhamdulillah, mi želimo da tražimo znanje u onom domenu koje nam je Allah Želšanu olakšao. Zamislite da priješnji muslimani nisu imali Kur'ana u prevodu. Mi danas, alhamdulillah, ne duha Allah se skrhaju ove knjige na nas. Toliko ima literature da ne znamo više ni naslove šta piše na njima. Nego smo počeli mi, jeli, zamotavamo u peškire, ali ima i gori metod, braća na tavan, podignu knjige i onda golubovi se zavlače u literaturu. Koja je literatura, braćo, koja vodi uz Allahu pomoć u džennetu. Kada smo, braćo, kod znanja, ne možemo, a da ne spomenemo musibet koji je pogodio ovih dana muslimane, a to je smrt najvećeg alima ovoga vremena, šeha Uthajmina, rahmetullah Ali koji je nakon jeli, žestoke i teške bolesti raka preselio i otišao na onaj svijet. To je, vraćao jedan od dokaza da se sudnji dan približava. Ulema, šeh Kardavi prošle godine na televiziji, ono je džezira jedno pola sata, nabrajao u lemu koja je umrla u 99. godini imena. Normalno mi ne poznajemo te ljude, pošto ne bavimo se, ne znamo jeli, arapski jezik, ne znamo ta kretanja. Ima uleme za koju mi nismo čuli, koja je velika ulema. Kamo sreće da nas to iskušenje potreti da nam takav jedan bahne na vrata, bilo nam dobro i ovog jednog svijeta. Taj čovjek, braću, i njemu slični su upravo jedan od veliki sebeba nakon Allaha dželle da mi vakvi budemo. Čije su to knjige donijeli muđahidi u Bosnu? Na kraju krajeva, čiji su to učenici došli u Bosnu, ako nisu učenici, jeli, šeha Bibaza, šeha Utremina, i u Afganistanu, i u Čečenju, i širem, dinem Dunjaluka. I nećemo da, danas naći jednu knjigu koja se prevodi, a da ova ulema nije dala svoju preporuku, da to treba, pozdravila to, potpomogla, jeli, Dunjalukom da se to oštampa i tako dalje. To je dokaz hajra, zato kaže poslanik ali selam, razlika između alima i da je kao razlika između mjeseca i ostali stvorenja, jeli misleći na zvijezde. A u drugoj predaji kaže poslanik ali selam, razlika između učenjaka i pobožnog je kao razlika između mene i najslabijeg u ovome ummetu. Zato, draga braću znanje čovjeka uzvisuje i na ovome i na onome svijetu normalno znanje koje približava Allahu Đelešanu i koje Allaha radi, a ne radi ljudi i radi nekih drugih hirova. Zato kaže poslanik sallallahu ve selleme: Men seleke tariqan jel temi ilma sehel Allahu bihi tariqan ila dženne. Ko se uputi na put traženja znanja, znači tu gubi vrijeme, Allah mu odma olakšava put ka džennetu. Allah mu jednostavno olakšava put ka džennetu. Zato, dragi moji brate, kad se god zadrijema, kad uzmeš tu knjigu, uvijek nek ti napadnu ove riječi poslanika sallallahu alaihi Budeš li plavo spavu, neće tribovan čovjek znat potreb na prava vrata i bunovan. Zato moramo iskoristiti vrijeme, pogotovo na ovome prvom i drugom o čemu smo govorili. Zato, draga braća, drugi sat u što trebamo potrošiti jeste traženje širinskog znanja. Traženje širinskog znanja. Ne mora, znaš da mi trebamo otići na fakultete, nego trebamo da svoj život nekako osmislimo da ima u njemu vremena za traženje znanja. Pogotovo vama ovdje vraćam. Vi imate veliku priliku. Ti nako i nako moraš dva sata na sebe ponekad stojati. Čekat, evo ti prilike da poslušaš jednu, dvije, tri dobre kasete na kojima je Pavlaka kada je u pitanju znanje. Znači ono najbitnije što ti je potrebno i što ti je na kraju krajeva važi da znaš o svog znanja. Pored toga kažemo velika literatura mi često čekamo da nam neko dođe i da nam neko, da nekoga najavimo i da nam neko govori moramo biti sami ti koji ćemo sebe odgajati a onaj ko nam dođe sa strane to samo da nam jeli, bude nekakav postrek da nas posjeti, da nam pojasni ono što nam je jeli, postalo nejasno i tako dalje znači moramo i ja savjetujem i ovdje sa obraćam u Bosni alhamdulillah mahom se podijelila po halkama. Znači, ako ja živim u jednom selu, ima tu još jedan brat ili dva ili tri, moramo naći jedan termin u hefti dana da sjednemo, da učimo Allahu knjigu, da čitamo ove naše knjige, zajednički džematile, radi bereketa. Jer mi smo na početku kazali hadis u kojem kaže poslanik a.s. Neće se okupiti skupina u jednoj od i kuća da spominje Allaha dželjavala, a da na takvu skupinu neće doći smirenost od Allaha da neće takvu skupinu jel, biti Allahova milost prosuta, zatim Allahovi meleki okruže takvu skupinu. Allah na kraju krajeva voli takvu druženu spominje kod svojih plemeniti jeli, meleka, što znači da je bereket u tome. Jer ti sam, ako budeš se zatvorio u svoju kuću, nakon toga odmah dolazi zjevanje i spavanje. Otuda je džemat, da je namaz u džematu. Ti koliko god duljio u fard namazu kod kuće nema tu ljepotu, taj namaz kao što ima u džematu zato je to prilika, braću, gdje mi treba da stičemo, da stičemo za nje. I da nas jedna minuta ne prođe, jer ćemo za nju biti pitani. Ja ne bih želio da oduljim, ako Bog da ovo je znači jedan uvod, a mi ćemo, ako nam Allah radne, da moradnemo i sutra živjeti i naredni dana, nastavit ćemo dalje. Najbitnije je da budemo oni koji slušaju govora, zatim slijede ono što je ispravno. Zato, draga moja braću, Ostala su nam znači 22 sata, pa ćemo i oko Bog da drugi put podijeliti u što je najefdalnije trošiti. Ali znači slažemo se da ova dva sata smo već oko Bog da usaglasili i trebamo i početi od onoga momenta kada smo čuli, a alhamdulillah to se i praktikuje, ali ovo je znači jedan postrek da znamo da zajednički trošimo vrijeme u hajr. Ja Allaha žele molim da ovaj govor bude dokaz za nas a ne protiv nas. Da ova skupina bude lijepa unutra kao što je lijepa svana. Da ova skupina bude nosilac ovoga emaneta, a ovaj emanet ne ide bez velikog i zavidnog znanja. Molim Allaha Đelešanuhu da ujedini srca muslimana, da doživimo imama Mehdiju i da nas povede da čistimo ovu zemlju i pronosimo baklju Islama i da potpomognemo našu braću u Palestini, u Čečeni, u Bosni i gdje gotovo bude trebalo svojim imecima i svojim životima. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو, إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين